E, dedik. Sebebini de şöyle izah ettik. Çünkü dedi ki Allah Azze ve Celle kıyamet gününde İslam'dan başka hiçbir dini hiç kimseden kabul etmeyecek. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de diyor ki اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ İslam. Allah'ın yanında din yalnızca İslam'dır diye. Başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz diyor ki وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلْ مِنْ Kim İslam'ın dışında bir din arar ise Allah ondan kesinlikle kabul etmeyecektir. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ve o ahirette hüsrana uğrayacak olan insanlardandır diyor. Öyleyse her insanın yani yeryüzünde canlı olan, ahirete inanan ve Allah'a hesap vereceğini düşünen her insanın İslam'ın ne olduğunu anlaması lazım. İslam'ın ne olduğunu anlayacak ki, İslam'ın ne olduğunu bilecek ki Rabbinin yanına İslam diniyle gitsin, başka bir dinle Allah'ın huzuruna gitmesin diye. Geçen hafta İslam'ın birinci maddesini anlattım size. Dedim ki İslam Allah'a ibadet etmek ve hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamaktır dedik. Bununla alakalı birkaç meseleyi anlattık. Bu İslam'ın birinci rüknüydü. İslam'ın ikinci rüknü bugün e, anlatacağım inşallah rüknü. Tağutlara küfretmek ve tağutlardan iştinab etmek, onlardan uzak durmak İslam'ın ikinci rüknüdür. Yani bu ne demek? Bu şu demektir. Bir insanın Müslüman olabilmesi için evvela yalnızca Allah'ı ibadette birleyecek, hiçbir şeyi ona ortak koşmayacak. İkinci olaraktan Allah'ın dışında ibadet edilen bütün tağutlarla arasına mesafe koyacak, onlardan iştinab edecek ve onları inkar edecek, onları reddedecektir diye. Peki bunu nereden çıkardın diyeceksiniz. Demiştim ki her madde yani İslam'ın bir rüknünü izah ettiğimizde bunu nereden çıkardığımızı da söyleyeceğiz. Biz hatırlarsanız demiştik ki kardeşlerim Adem Aleyhisselam'dan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberlerin insanları ortak olarak davet etmiş oldukları şey birdir. O da İslam'dır. Tek bir şeye davet etmişlerdir. Onun da adı Allah'ın yanında İslam'dır. Bakın Nahl suresinde Allah azze ve celle ayet-i kerimede diyor ki وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا Kasem olsun. Biz her kavme peygamber gönderdik. Bu bazen bizzat peygamberin gelip kavmi tanıması, kavme direkt hücceti ikame etmesi şeklinde olur. Bazen de peygamberin kendi vefat eder. Fakat insanlar peygamberin davetini işitirler. Peygamberin davetini duyarlar. Kasem olsun ki biz her kavme bir peygamber gönderdik. Bu her kavme gelen peygamber insanları neye davet ettiler? اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Allah'a ibadet edin ve tağutlardan içtinab edin diye. Demek ki bütün peygamberlerin ortak daveti budur. İslam'ın esası, İslam'ın özü kişinin tağutlardan içtinab etmesi ve onlardan uzak durmasıdır. Tabi burada hemen şu soru gelecek. Birincisi tağut nedir? Yani peygamberler neyi tağut olarak insanlara tanıtmıştır? İkincisi ise tağuta küfretmek veya tağuttan iştinap etmek nasıl olur? Yani ne yaptığımız takdirde biz tağuttan iştinap etmiş oluruz. Tağut nedir sorusuna cevap verecek olursak eğer, bütün peygamberlerin insanları davet ettiği, tağut Arap lügatında haddi aşan her şeydir. Yani mesela diyelim ben şu bardağa su doldurduğum zaman, su bardağı taşarsa eğer, yani suyun haddi bardağın en uç, köşe, en uç köşesidir. Eğer su bu haddi aşarsa biz buna Arap lügatında tuğyan diyoruz, taga diyoruz. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ın e, kıssasını anlatırken diyor ki e, inna lemma tagal ma'a hamalnakum fil cariye. Su haddini aştığı zaman biz sizi gemilerde taşıdık diyor Allah azze ve celle. Su haddini aştığı zaman ne demek? Yani insanların boyunu aştığında, insanları içine aldığında Allah azze ve celle buna taga diyor. Veya Firavun biliyorsunuz kavmine dedi ki ene rabbukumul a'la. Ben sizin Rabbinizim dedi. Musa aleyhisselama dedi ki لَاِنِ اتَّخَذَّ اِلَٰهًا غَيْرِ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ Benden başka bir ilah edinirsen seni hapse atarım dedi e, Musa aleyhisselama. Ne yapmış oldu bu şekilde? Haddini aştı. Çünkü kul kuldur, Allah Allah'tır. Kul kulluğunu bilecek. Rububiyet ve uluhiyet sadece Allah azze ve celle'ye has olan bir şeydir. Firavun ne zaman haddini aştı? Ben sizin Rabbinizim dedi. Allah azze ve celle Musa aleyhisselama dedi ki اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى Firavun'a git Çünkü Firavun haddini aştı, tuğyan etti dedi. Demek ki lügat olarak biz Arapçada haddini aşan her şeye tağut diyebiliriz veyahut da tuğyan diyebiliriz. Peki ıstılahta yani Kur'an'da ve sünnette e, tağut demiş olduğumuz zaman neyi kastediyoruz? İb Ömer radıyallahu an tağut kelimesini tefsir ederken demiştir ki tağut şeytandır. Tağut şeytandır. İbni Kesir onun bu görüşüne talik yaparken yani niye tağut şeytandır diyor ki şüphesiz ki bu görüş çok kuvvetli bir görüştür. Yani Ömer radıyallahu anh'ın görüşü. Çünkü bu cahiliye ehlinin putlara ibadet etme, putlardan yardım isteme ve putların önünde mahkemeleşmesini de kapsayan bütün sapıklıklarını ifade eder. Yani yeryüzünde hangi sapıklık varsa bunun kaynağı şeytandır ve onun şeytana nispet edilmesi de doğrudur. Mesela Allah kendisinden başkasına ibadet edenleri anlatırken Kur'an-ı Kerim'de diyor ki اِيَّدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اِنَاثًا وَاِيَّدْعُونَ اِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا Onlar sadece Allah'ın dışında dişi varlıklara dua ediyorlar. Onlar sadece azgınlaşmış şeytana dua ediyorlar. Oysa Mekkeli müşrikler şeytana tapmıyorlardı. Yani biz mesela bugün şeytana kim tapıyor? İşte bizim satanist dediğimiz insanlar tapıyor. Ama Allah Azze ve Celle onların lata, uzzaya, menata olan ibadetlerini onlar azgın şeytana tapıyorlar dedi. Niye? Çünkü bütün şirkin, bütün masiyetin, bütün bid'atlerin temelinde şeytan vardır. Şeytan insanları azdırır, insanlar da Allah'a şirk koşarlar. Yine Allah Azze ve Celle kıyamet sahnelerinden bir tanesini anlatırken Allah Azze ve Celle kıyamet gününde diyor ki وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اَهَٰؤُلَاءِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ Allah o gün melekleri diriltecek. Sonra meleklere dönecek. Bunlar size mi tapıyorlardı diyecek. Çünkü biliyorsunuz müşriklerden bir grup meleklere ibadet ettiklerini söylüyorlar. Allah azze ve celle de soracak. Bunların iddiası size ibadet ediyorlar. Böyle bir şeyden haberiniz var mı? Melekler diyecekler ki kalu subhaneke ente veliyyuna min dunihim. Allah'ım seni tenzih ederiz. Sen bizim onların dışında dostumuzsun. Bel kanu ya'budunel cinne ekseruhum bihim mu'minun. Onlar bilakis cinlere ibadet ediyorlardı. Yani Normalde mesela Mekkeli müşrikler cinlere ibadet etmiyorlar. Ama Allah azze ve celle onların yaptıklarını cinlere ibadet olarak isimlendiriyor. Sebep bir sapıklığın kaynağı kimse o sapıklığı ona nispet etmek doğrudur. Doğal olarak bütün yeryüzündeki azgınlıkların temeli de şeytan olduğu için Ömer radıyallahu anh tağut şeytandır demiştir. İbni Abbas ise tağutu tefsir ederken tağut nedir? Kur'an-ı Kerim ayetlerinde demiştir ki cipt putlardır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette Allah Azze ve Celle tağut kavramını cipt kavramıyla beraber ele alıyor. Yani ehli kitabın öncülerinden bahsederken diyor ki يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْتَاغُوتِ Onlar cipte ve tağuta iman ederler diye. İbn Abbas diyor ki cipt putlardır. Peki tağut kimdir? Diyor ki tağut da bu putların önünde duran ve putlar adına insanlara yalan söyleyen ve insanları saptıran insanlardır. Yani Tağut İbni Abbas'ın yanında insanları saptıran insanlardır, canlı varlıklardır. Bu ne demek derseniz kardeşler şu, şu demek bu. Biliyorsunuz şimdi mesela diyelim ki e, sizin ilahınız kimdir? Mesela Mekkeli müşriklere soralım. Sizin ilahınız kimdir? Bize ne diyecekler? Bizim ilahımız Lat'tır. Peki her insan ilahının kendinden ne, ne istediğini merak eder. Yani ilahım benim ona ne yapmamı istiyor? Nasıl kulluk yapmamı istiyor? Bunu merak eder. Şimdi gidelim Lat'a soralım. Diyelim ki ey Lat Onların dilinden konuşuyorum şu anda. Allah'a sığınırım. Sen bizim ilahımızsın. Peki biz ne yaptığımız takdirde sana kulluk etmiş olacağız dediğimde Lat'ın bana cevap verme gibi bir durumu var mıdır? Lat'ın bana cevap verme bir durumu yoktur. Peki kim bana Lat'ın benden ne istediğini söyleyecek? Kim bana Lat senin ilahındır diye beni kandırmışsa Lat adına bana konuşacak olan da odur. Ve bütün müşrik toplumların ortak özelliği de budur. Müşrik topluma ilah tayin edenler aslında kendilerini ilah tayin etmişlerdir. Ve o taş, güneş, ağacın adına insanlara ilahların istediklerini anlatıyorlar. Mesela şöyle düşünün. Ebu Cehil dese ki Mekkeli müşriklere, sizin ilahınız benim. Velid İbni Mughire dese ki sizin ilahınız benim. İnsanlar diyecekler sen ilah olamazsın. Mümkün değil. Fakat ey Mekkeliler sizin ilahınız Lat'tır dediği zaman doğal olarak Mekkeliler soruyor. Peki ilahımız bizden ne istiyor? İşte ilahları tayin edenler kimlerse ilahlar adına halka bir şeyler anlatacak olanlar da onlardırlar. Şimdi mesela diyelim ki canlı yaşayan mesela şunu şuna dikkat etmişsinizdir. Diyelim ki tasavvuftan bir örnek vereceğim. Biz mesela dediğimiz zaman tasavvuf ehli insanları Allah'tan başka varlıklara kulluk etmeye davet ediyorlar. İnsanların ilk itiraz ettiği şey nedir? Şudur. Hayır diyorlar Şeyh Efendi hiç öyle bir şey demiyor. Şeyh Efendi çok mütevazidir. Biri ondan himmet istediğinde kızıyor. Şeyh diyor ki Allah'tan kork ben de senin gibi aciz bir kulum. Ben de senin gibi aciz bir kulum benden isteme ama Abdülkadir Geylani'den iste. Ben de senin gibi aciz bir kulum benden isteme ama git işte Sultan Şeyh Mus'tan iste. Ben de aciz bir kulum benden himmet talebinde bulunma ama git Veysel Karani'nin kabrine ondan himmet talebinde bulun. Şeyh niye bunu yapıyor? Üçkağıtçılığından dolayı bunu yapıyor. Çünkü insanlara bana dua edin dese birinin aklına bir şüphe gelebilir. Ama Abdülkadir Geylani'ye dua edin dese Abdülkadir Geylani mezardan kalkıp müritlerden ne istediğini söyleyemeyeceği için müritler gelip bunu kime soracaklar? Ey şeyhim diyecekler. Abdülkadir Geylani bizim nasıl bir sofi olmamızı, nasıl bir mürit olmamızı istiyor? O da çıkacak e, televizyonlarda diyecek ki biz kendimizi Seydan'ın ailesine köle edeceğiz. Kendimizi Seydan, Seydan'ın ailesine kurban edeceğiz. Kadın çocuk ayrımı yapmayacağız falan. O da çıkar böyle söyler. Yani Sofi ona sorarsa Bizim işte efendilerimiz, bizim ağalarımız, paşalarımız bizden ne istiyorlar? Kim onlara ibadet edilmesini onlara öngörmüşse dua edin, onlara ibadet edin, onlardan yardım bekleyin demişse onların taleplerini bildirecek olanlar da onlardır. Doğal olarak kardeşler İbni Abbas'ın bu tanımı çok önemli. Yani sadece Allah'ın dışında ibadet edilenler tağut değildir. Aynı zamanda insanları saptıran, insanlara ilah tayin eden bunlar da aynı şekilde tağuturlar. Mesela dikkat edin Bununla alakalı özellikle e, hani sürekli derslerimizde zikretmiş olduğumuz bir şey var. <clears throat> Onu tekrar zikredelim. Mesela biz demiş olduğumuz zaman e, camilerde imamlık yapan insanlar veyahut da bu camilerin bizzat kendisi yani hani mescit diye isimlendirilen bu camilerin bizzat kendisi veya Diyanet Kurumu'nun bizzat kendisi tağutur dediğimiz zaman bazen insanlar bunu anlamayabiliyorlar. Veya adam diyebiliyor ya e, falanca caminin imamı valla para da versen tağut olamaz diye. Yani o kadar hani mıymıntı o kadar e, bir şey, işe yaramaz bir adam diye. Öyle değil. Normalde kardeşler bu sistem kurulduğunda yani ismi hilafet olan bir sistemi kaldırdıklarında onun yerine işte bu küfür sistemini, küfür nizamını ikame ettiklerinde din adına var olan ne kadar kurum varsa bu kurumların hepsini iptal ettiler. Yani geride hiçbir kurum bırakmadılar din adına var olan. Bir tek kurum bıraktılar geriye. Yani düşünün mesela insanların sakalına, insanların sarığına dahi tahammül edemeyen, sarık taktı diye insanları öldüren bir sistem Diyanet kurmuş. Askeriye ayırdığı bütçe kadar Diyanete bütçe ayırmış ve buranın imamlarını kendi eliyle besliyor bu burası. Niçin bunu yapıyor? Bunu şunun için yapıyor. Çünkü din adına bir kurumun varlığı kendini İslam'a nispet eden bir halkın gözünde bu sistemi meşrulaştıracağı için. Ve zaten siz bugün yaşı 60'ı 70'i geçmiş olan herhangi bir insana İslam dinini anlattığınızda, tevhidi anlattığınızda size ilk söylemiş olduğu şey nedir? Yani Atatürk'ün projesinin ne kadar yerinde bir projesini anlamak için bu bunu sağlamasıdır. Hangisine din anlattığınızda size ne söylüyor? Ben diyor 50 senedir hiç cuma namazını kaçırmadım. Bununla övünüyor adam yani. Ben bir kere bile camideki hocanın senin anlattıklarını anlattığını görmedim. Şimdi adam niye onu oraya koymuş anladık anladık. Çünkü dini ketmetmek, söylenmesi gereken hakkı söylememek, batılı söylemek kadar İslam'da tehlikelidir. Yani batıl ehli insanları saptıran İbni Abbas'ın bahsetmiş olduğu tağutlar iki kısımdır. Bir kısım tağut vardır. Batılı insanlara anlatır, insanları batıla davet eder. Bunlar zaten tağuttur. Bir kısım tağut da batılı anlatmaz fakat hakkı da anlatmaz. Yani hakkı anlatma makamında oturur. Peygamberimizin minberine çıkar. Onun yerinde durur ama hakkı anlatmaz. Ondan dolayı Allah batılı anlatanlardan ziyade Kur'an'da hakkı ketmedenleri yermiştir. Yani yani belki aklınıza gelebilir. Allah niye Kur'an-ı Kerim'de insanları saptıranlardan daha şiddetli bir dille, bir uslupla hakkı gizleyen insanları, anlatmaları gereken hakkı söylemeyen insanları Allah azze ve celle zemmetmiştir. İşte bu sebepten dolayı. Allah azze ve celle ne diyor ayette? İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyinâti vel huda min ba'di mâ beyyennâhu linnâsi ulaike yel'anuhumullahu ve yel'anuhumul la'inun. Bizim kitapta indirdiğimiz apaçık hidayeti ve apaçık delilleri biz insanlara açıkladıktan sonra onu gizleyenler işte onlara hem Allah hem de bütün lanet ediciler onlara lanet edecektir diyor. Yani sadece Allah lanet etmiyor bunlara. Ağaç, yer, gök, taş, melek ne varsa Allah Azze ve Celle'nin yarattığı bunlara lanet ediyor. Onun için İbni Abbas'ın tağuta yapmış olduğu bu tanım çok önemlidir. Cipt putlardır. Tağut ise putların önünde duran, putlar adına insanları kandıran, yalan söyleyen ve insanları saptıranlardır. İbni Abbas'ın öğrencisi Mücahit, tağutu tanımlarken diyor ki, tağut insanların Allah'ın dışında kendisine muhakeme oldukları ve insanların işini elinde bulunduran yöneticilerdir. Tağut, insanların Allah'ın dışında kendisine muhakeme oldukları ve insanların işini elinde bulunduran yöneticilerdir. Biliyorsunuz kardeşler, Müslüman hayatında yaşamış olduğu bir sıkıntıda veyahut da bir problemde bu problemi neye göre çözer? Sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın hükümlerine göre çözer. Ve bunun dışında bir yol da söz konusu olamaz Müslüman için. Yani benle sen diyelim ki bir ticaret yaptık. Bu ticaretimizde bir anlaşmazlığa düştük. Bunu neye göre çözeceğiz? İşte Bakırköy'e gidelim, Bakırköy mahkemesine başvuralım. Hayır, sen İslam dinindensin. Sen İslam dininden olduğuna göre senin başvuracağın tek merci alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah'ın dışında herhangi bir varlığa senin hakkında hükmetsin diye başvurursan onu Allah'ın dışında kendine ilah, Allah'ın dışında kendine Rab, Allah'ın dışında ibadet edilen bir tağut edinmiş olursun ve bu seninle İslam dini arasındaki bütün bağlantıyı ortadan kaldırır. Mücahit ne diyor tağut? Allah'ın dışında insanların kendisine muhakeme olduğu ve insanların yöneticisi olan, insanların işini elinde bulunduran insanlardır. Bunu neye dayanarak söylüyor? Bunu konunun içeri bir kere söyleyeyim, konunun içerisinde sadece atıf yapacağım inşallah ayete. Nisa suresi 60. ayet-i kerimeye dayanarak bunu söylüyor. Peki Nisa suresi 60. ayette Rabbimiz ne diyor? Şöyle diyor. Elem tara ilellezine yez'umun ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik. Sen sana ve senden öncekilere indirilenlere iman ettiklerini zan edenleri gördün mü Muhammed? Yani bir grup insan var. Diyorlar ki biz Allah'a da iman ediyoruz, Muhammed'e de iman ediyoruz. Bununla beraber biz Muhammed'den önce indirilenlere de iman ediyoruz. Yani İsa'ya, Musa'ya, İbrahim'e hepsine iman ediyoruz. Fakat Allah diyor ki onlar iman ettiklerini zan ediyorlar. Yani aslında iman etmiyorlar, iman ettiklerini düşünüyorlar. Ne için Allah bunu söylüyor? Çünkü bu adamlar bir fiil yapmışlar ve bu fiil onların iman iddiasıyla uyuşmuyor. Nedir bu fiil? Allah azze ve celle diyor ki yuridun en yetehakamu ila taguti ve kad umiru en Onlar küfretmekle emrolundukları halde tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Senin Rabbin sana neyi emretmişti? Tağuta küfredeceksin, tağuttan iştinab edeceksin. Sen Allah'ın bu emrini yerine getirmediğin zaman akşama kadar da ben iman ettim desen, bizim toplumun deyimiyle beşe de beş katsan, yani hem Allah'a iman ettim hem de ondan önce indirilenlere de iman ettim desen, Allah Azze ve Celle senin imanını zandan ibaret e, sayıyor. Doğal olarak Allah'ın ve Resulünün dışında hüküm koyan, bu bir mahkeme olur, bu bir yönetici olur, bu bir aşiret reisi olur, bu töre olur, bu örf olur, adet olur. Fark etmez. Allah'ın kanunlarının dışında kanunlar insanların arasında hükmediyorsa Allah Azze ve Celle bunları tağut diye isimlendiriyor. Ve bunlara yönelen, e, bunların hükmetmesini isteyen insanları da bunlara ibadet eden ve Allah'a kulluklarını iptal etmiş olan insanlar olaraktan isimlendiriyor. Bu da e, İbni Abbas'ın öğrencisi Mücahid'in tağuta yönelik tanımı. Bununla beraber e, Cabir radıyallahu anh'ın yapmış olduğu bir tanım var. Cabir diyor ki Tağut üzerine şeytanların inmiş olduğu kahinlerdir. Ebul Aliye ise yine seleften diyor ki tağut sihirbazdır. Şimdi bu sihirbaz ve kahin meselesi bu niye yani seleften bazıları işte sihirbaza veyahut da kahine tağut demiştir. Bunun sebebi şudur. Çünkü Mekkeli müşrikleri saptıran asıl saptırıcılar kahinler ve sihirbazlardı. Yani şeytanların üzerlerine indiği cinlerin onlara haber verdiğine inandıkları, gaybtan onlara bir takım bilgileri aktaran bazı varlıklar vardı. Mekkeli müşrikler bunlara kahin e, diyorlardı. Veyahut da işte Kur'an-ı Kerim indiğinde bunlara sihirbaz ismini, ismini verdi e, daha ziyade. Mekkeli müşrikler bir sorun olduğunda, dini bir konuda tartıştıklarında bu insanların yanına gidiyorlardı. Yani din konusunda yetkin kabul ettikleri için bunları, işte bu sorunu nasıl çözeceğiz? Falanca benim oğlumu öldürdü mesela benim oğlumu öldürene karşı işte İbrahim'in şeriatının hükmü nedir gibi sorularını genelde gidip kahinlere ve sihirbazlara soruyorlardı. Bunlar da biraz böyle insanların kaybettiği eşyaları bulmalarına yardımcı oluyorlardı. İşte cinler bize haber verdi ki senin eşyan falanca yerdedir gibi. Günümüzde olduğu gibi aynı şekilde. İnsanlar da bunların olağanüstü güçlerinin olduğuna inandıkları için sıkıntılarını çözmek için sihirbazlara ve kahinlere gidiyorlardı. Şimdi kardeşler bunlar selefin tağutla alakalı yapmış olduğu tanımlar. İmam Taberi bu tanımların hepsini senediyle beraber naklettikten sonra hepsini diyor ki benim yanımda doğru olan tağut Allah'a karşı haddini aşan her şeydir. Allah'a karşı haddini aşan her şeydir. İster tağut insanları ona ibadet etmeye zorlasın. Yani zorla bana ibadet kulluk edeceksiniz desin. İster tağut insanları zorlamasın, insanlar kendi iradeleriyle ona kulluk etsinler. Ve isterse bu bir şeytan olsun, ister bu insan olsun, ister ağaç olsun, ister taş olsun diyor İmam Taberi. Fark etmez. Allah'a karşı haddini bilmeyen, Allah'ın onu yarattığı sınırları tanımayan ve bu sınırın dışına çıkan herkes bizim için tağuttur diyor. Hakeza İmam Malik, yani daha sonra gelen alimler İmam Malik'ten şunu aktarmışlar. Tağut, Allah'ın dışında ibadet edilen her şeydir demiş İmam Malik. Neye dayanarak bunu söylemiş? Zümer suresindeki bir ayet-i kerimeye dayanarak. Zümer suresinde Allah azze ve celle diyor ki وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Tağuta ibadet etmekten iştinab edip Allah'a yönelenler onlara müjde vardır benim kullarımı müjdele. Demek ki tağut kendisine ibadet edilendir. Bazı kullar da tağuta ibadet etmekten iştinab etmişlerdir, uzak durmuşlardır. Allah azze ve celle de bunları övmüştür. Allahu alem bu tanımların arasında yani tağutu bize tanıtan alimlerin arasında en kapsayıcı tanımı yapmış olan, bu zikretmiş olduğumuz bütün tanımları da içerisine alan İmam İbnül Kayyım'dır. Elamul Muvakki'in kitabında İbnül Kayyım tağutu tanımlarken diyor ki فَالطَّاغُوتُ كُلُّ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ اَوْ مَطْبُعٍ اَوْ مُطَعٍ Tağut, kulun kendisiyle Allah'a karşı haddini aştığı her şeydir. Bu Allah'ın dışında ibadet ettiği bir varlık, Allah'ın dışında itaat ettiği bir varlık veya Allah'ın dışında e, tabi olmuş olduğu, kendisine lider tayin etmiş olduğu bir varlık olabilir. Devam ediyor İbnül Kayyim diyor ki: "Fetagutu kulli kavmin men yetahakemun ileyhi gayrallahi ve rasulihi." Her kavmin tağutu Allah'ın dışında kendisine muhakeme oldukları, bizim aramızda hükmet bizim çekişmelerimizde son sözü söyle diye başvurmuş oldukları merciler her kavmin tağutudur. اَوْ يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Veya Allah'ın dışında ibadet ettikleri her şey onların tağutudur. اَوْ يَتَّبِعُونَهُمْ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan hiçbir basiret olmaksızın tabi olmuş oldukları varlıklardır. Yani biliyorsunuz sizin birine tabi olabilmeniz için ona tabi olma meşruiyetini vermesi gereken kimdir? Allah'tır. Allah bir insana tabi olunacak insanların sıfatlarını Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de tafsilatlı anlatmıştır. Siz bu sıfatlara haiz olmayan insanlara tabi olursanız, yani Allah'tan bir basiret, bir delil olmaksızın bu varlıkların peşinden giderseniz, onları kendinize tağut edinmiş olursunuz. Devam ediyor İbnül Kayyim. Veyahut da diyor, اَوْ يُتِعُونَهُ ف۪ي مَا لَا يَعْلَمُونَ اَنَّهُ تَاعَةٌ Allah'ın taat dediğini bilmedikleri şeyleri emredenlere itaat ettikleri onların tağutlarıdır. Yani sen her emir sahibine itaat edemezsin. Sana emrettiği şeyin Kur'an'dan ve sünnetten delili olması gerekir. Seni Kur'an'dan ve sünnetten olmayan veya ona zıt olan bir şeye davet ediyorsa, sen de bu konuda ona itaat ediyorsan eğer, sen Allah'ın dışında onu tağut edinmiş olursun. Bunu zikrettikten sonra, yani İbn-i Kayyum üç çeşit tağut zikrediyor. Hüküm tağutu, itaat tağutu ve Allah'ın dışında kendisine ibadet e, edilen yani ibadet tağutu ve itaat ve mütabaa tağutu. Yani üç çeşit tağut var. Bazı insanlar hakim olarak, yönetici olarak Allah'ın şeriatıyla hükmetmeyen tağutlar edinirler. Bazı insanlar yönetici değildir. Fakat bana tabi olun, bana itaat edin diyen emirler, komutanlar, şeyhler, cemaat liderleri. Eğer Allah'tan bir basiret olmaksızın insanlar bunlara tabi olurlarsa bunları kendilerine tağut ve ilah edinmiş olurlar. Bazıları ise insanları kendisine kulluğa davet eder. Bana dua edin, bizden himmet isteyin, bizsiz Allah'a ulaşamazsınız gibi insanların kendilerine ibadet etmesini isterler. Bu da ibadet tağutudur. Üç tane. İbn Kayyim diyor ki devamında فَهَذِهِ تَوَاغِيتُ الْعَالَمِ Bunlar alemin tağutlarıdır. Yani sana zikretmiş olduğum kendi yaşadığı çağdan bahsediyor. Alemin tağutlarıdır. اِذَا تَأَمَّلْتَهَا وَتَأَمَّلْتَ أَحْوَالَ النَّاسِ رَأَيْتَ أَكْثَرَهُمْ رَأَيْتَ أَكْثَرَهُم مِمَّنْ أَعْرَضَ عَنْ ee, mimmen a'rada an ibadetillahi ila ibadeti tağut. Sen şöyle bunların haline bir bak. Bir de yeryüzündeki insanların haline bir bak. Göreceksin ki insanların çoğu Allah'ı ibadeti terk etmiş, tağutların ibadetine yönelmişlerdir. Allah'a ve Resulüne muhakeme olmayı terk etmiş, tağutlara muhakeme olmayı tercih etmişlerdir. Allah'a ve Resulüne tabi olmayı terk etmiş, tağutlara tabi olmayı tercih etmişlerdir. Şimdi bunu İbn Kayyim ne zaman söylüyor? Bunu İbn Kayyim bizden tam 700 sene önce söylüyor. 700 sene önce e, insanların geneline baktığın zaman diyor, insanların çoğunluğu Allah'a ibadeti terk etmiş. Allah'a tabi olmayı, Resulüne tabi olmayı terk etmiş. Ona itaati terk etmiş. Alemin tağutu olarak nasip edilmiş olan şeylere ibadet ediyorlar diye. Allahu alem e, benim kanaatim budur. Yapılmış olan tanımlar arasından en kapsayıcı olan, belki en geniş olan e, tanım İbnül Kayyim rahimahullah'ın yapmış olduğu tanımdır diyelim. Şimdi burada kardeşler bunlar tağutlardır. Ben sadece bir e, kısa bir bilgi aktarayım size. Normalde benim kanaatim şu yöndedir. Yani tağutu tanımak için bu tanımlar elbette çok önemlidir. Yani bu tanımların elbette bize faydası vardır. Fakat daha etkili bir yol, tağutları daha iyi tanımanın yolu Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin tağutların sıfatlarını zikretmiş olduğu ayetleri tespit edip Bunlardan tağutların özelliklerini çıkarmak gerekir. Sonra bu özellikleri de vakaya tatbik etmek gerekir. Vakada bu özelliklerin tatbik edilebildiği bütün varlıklar aynı zamanda bunlar tağutlardır. Bununla alakalı tüm Resullerin ortak daveti kitabında zaten böyle bir bölüm var. Yani hani özellikle e, faydalanabileceğimiz, e, alabileceğimiz böyle bir bölüm var. Tağutların Kur'an-ı Kerim'deki sıfatları ve bunların vakamızdaki karşılığına yönelik. Hani bu ders onu anlatmaya çok yetecek. Hem bir vakit yok hem de dersin formatı ona uygun değil. İsterseniz eğer siz inşallah oradan e, müracaat eder, e, daha fazla istifade etmiş olursunuz. Kardeşler peki biz tağutu tanıdık diyelim. E, ne yaptığımız zaman biz tağutu reddetmiş olacağız. Çünkü biliyorsunuz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede bir tanesini söyledim zaten Nahl suresinde. Bütün peygamberlerin ortak daveti insanları sadece Allah'a ibadete davet edip tağutlara ibadetten uzak durmaya, tağutlardan iştinab etmeye davettir. Bakara suresinde ise Allah azze ve celle diyor ki la ikrahe fid din kad tebeyyene rushdu minel gay. Dinde zorlama yoktur. Hak ile batıl, iyi ile kötü birbirinden tam net bir şekilde ayrılmıştır. Beyan olmuştur. Batıl apaçık bellidir. Hak ise apaçık bellidir. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُفْقَى Kim tağutlara küfreder, tağutları red ve inkar eder, Allah'a da iman ederse kopması olmayan sapasağlam kulpa yapışmıştır. Fakat istemseke bil urvetil vufqa len fisame leha. Onun kopuşu da yoktur. Sapasağlam kulptan kastedilen şey nedir? bizim işte dersimizde anlatmış olduğumuz İslam'dır. Yani bütün peygamberlerin insanlara davet ettiği İslam, bütün peygamberlerin insanlara davet etmiş olduğu tevhid, bütün peygamberlerin insanlara davet ettiği la ilahe illallah kelimesidir. Sapasağlam kul. Senin buna yapışabilmen için ne yapman gerekiyor? Senin buna yapışabilmen için evvela tağutlara küfretmen, tağutları reddetmen. Yani bu biraz önce zikrettiğimiz. Allah'ın dışında ibadet edilen, Allah'ın kanunları dışında kanunlarla hükmeden, gaybı bildiğini iddia eden, insanlara gaybı bildiğini söyleyen, hiçbir delil ve basiret olmaksızın bana körü körüne tabi olun, siz benim elimde meyyitin gassalın elindeki hari gibisiniz. İstediğim gibi sizi evirip çevirebilirim diyen insanlar bu ve benzeri insanlara bunlar tağutlardır. Bunlara küfretmiş olduğumuz zaman ve bunlardan iştinab etmiş olduğumuz zaman yani bu iki kavramı yerine getirmiş olduğumuz zaman İslam ehlinden oluruz. Sapasağlam kulpa yapışmış oluruz. Şeyh Muhammed rahimehullah Kur'an-ı Kerim'deki bütün peygamberlerin davetini inceledikten sonra hepsini ne yaptığımız zaman tağuta küfrederiz dört tane madde zikrediyor bize. Yani dört veya beş diyebileceğimiz madde zikrediyor bize. Diyor ki اَمَّا صِفَةُ الْكُفْرِ tağut Tağuta küfretmenin sıfatına gelince yani ne yaptığın takdirde hangi sıfat üzere olduğunda tağuta küfredersin. Bir, اَنْ تَعْتَقِدَ بُطْلَانَ ibadeti غَيْرِ Allah'ın dışında ibadet edilen varlıklara yapılan ibadetin batıl olduğuna inanacaksın. Bu birincisi. İkincisi en tetrukaha ve tubghidaha. Onu terk edeceksin, bırakacaksın onu ve tubghidaha ve ona buğz edeceksin. Yani kalbinden ona karşı şiddetli bir buğz hissedeceksin. Üç. Dördüncüsü ve tukeffira ehleha ve onun ehlini tekfir edeceksin. Yani onu ve ona kulluk yapan, ona ibadet eden kullarını tekfir edeceksin. Beş ve tuadihim ve onlara düşmanlık yapacaksın diyor. Yani onlara karşı düşmanca tavır içerisine gireceksin. Şimdi bu beş tane madde bunu nereden çıkarmış bu maddeleri? Peygamberlerin tağutlara ve tağutların kullarıyla yaptıkları mücadeleyi incelemiş. Bu mücadeledeki ayetlerden bu beş tane maddeyi çıkarmış. Bir, tağuta yapılan ibadetin batıl olduğuna itikad etmek, tağuta küfretmek ve ona iştinab etmenin gereğidir kardeşler. Bu ne demek? Bu şu demek. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ Başka bir ayette وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ Çünkü onların Allah'ın dışında ibadet etmiş olduklarının hepsi batıl, tek hak olan Allah'tır. Ve Allah en yüce ve Allah en büyük olandır. Allah'ın dışında ibadet edilen, kulluk yapılan her şey Allah Azze ve Celle bunu batıl diye isimlendiriyor. Bununla beraber Allah müşriklerin yani Allah'a hakkıyla kulluk etmeyenlerin yapmış oldukları bütün ibadetlerin boşa gittiğini ve onların hiçbir faydası olmadığını söylüyor. مَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ Allah'a karşı kafir olanların amellerinin misali rüzgarlı bir günde rüzgarın külü savurmasının misali gibidir. Yani nasıl ki rüzgar geldiği zaman külden eser bırakmaz, külü ortadan kaldırır. Kafirlerin yapmış olduğu amellerin misali de bunun gibidir diyor Allah Azze ve Celle. Onların amel yapıyor olabilirler ama Allah katında onların amelleri yoktur. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً Kafir olanların amellerinin misali çok susamış bir insanın serap görmesinin misali gibidir. Hani çok susayan insan, acıkan insan serap görür, su görür ama su yoktur hakikatte. Allah Azze ve Celle kafirlerin amelini buna benzetiyor. Yani zahiren bir şeyler var. Namaz kılıyorlar, hacca gidiyorlar, işte kurban kesiyorlar, hacılara su dağıtıyorlar. Ama Allah'ın katında bu ibadetlerin hiçbir karşılığı mevcut değildir. Şimdi kardeşler biz bunu söylemiş olduğumuz zaman muhtemelen aklınıza şöyle bir şey gelir. Allah'a hamdolsun Zaten herkes tağutlara kulluk yapan insanların ibadetlerinin boş boş olduğuna, boşa gittiğine inanıyor. Öyle değil işte. Yani maalesef ümmet olarak bizi öyle bir saptırdılar ki ya İslam'ın olmazsa olmaz kavramlarından hiç haberimiz yok, bilmiyoruz. Ya da biliyoruz ama içini baş birilerinin doldurduğu gibi biliyoruz. Yani yıllarca ilim talep edenlerimiz bile sapkınların elinde Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi kavramları öğrenemiyor. Hani kavramların içini boşaltıyorlar fazlalaştırıyorlar vesaire. Bakın mesela diyelim ki ben bir örnek olaraktan size bir örnek söyleyeceğim. Bir bir mesela ilim talebesiyle veya normal bir insanla bir sohbet ediyorsunuz diyelim. Size şunu söyleyebiliyor. Sen diyor, bakın buraya çok dikkat edin. Allah'a ve Resulüne iman eden bir adamı Mekkeli müşriklere kıyas edemezsin. Sen Allah'a ve Resulüne iman eden. Kimisi biraz daha sapkın bir cümle kullanıyor anlı secdeye giden bir vatandaşla anlı hiç secdeye gitmeyen bir Ebu Cehil'i sen aynı kefeye koyamazsın. Şimdi bu adam tağutun kulunun Allah'tan başkasına yapmış olduğu ibadetlerin batıl olduğuna itikad etti mi? Batıl olduğuna itikad etmedi. Onun ibadetlerinin geçerli olduğuna itikad etti. O ibadetlerle ona farklı bir paya verdi hatta. Yani onu Mekkeli müşrikten bir üst mertebeye çıkardı ve ona daha farklı muamele etmemiz gerektiğine inandı. Şayet eğer insanlar Allah'tan başkasına kulluk yapanların hem kulluk yaptıklarına yönelik yaptıklarının batıl olduğuna hem de Allah'a yaptıklarının batıl olduğuna inanmış olsalardı bu tip sapkın fikirlerle ortaya çıkmazlardı. Bakın kardeşler tamam Mekkeli müşriklerin Lat'a yaptığı boşa gitti. Menat'a yaptığı boşa gitti. Uzza'ya yaptığı boşa gitti. Peki Allah'a yaptıklarını Allah kabul edip bir değer verdi mi? Yani Mekkeli müşrikler hacı Allah'a yapıyorlardı mesela. Mekkeli müşrikler namazlarını Allah için kılıyorlardı. Yani kendilerine has bir namazları vardı. Belki alkış çalıyorlardı, ıslık çalıyorlardı ama sonuçta namaz kılıyorlardı. Mekkeli müşrikler hacılara su dağıttıkları zaman aslında Allah'a kulluk yaptıklarına, Allah'a ibadet ettiklerine inanıyorlardı. Allah ne onların putlara yaptıklarını kabul etti ne de onların Allah Azze ve Celle'ye yapmış olduğu ibadetleri kabul etti. Çünkü geçen dersimizde biz ne görmüştük? Demiştik ki bütün peygamberlere vahyedilen ve bu dinin aslından olan bir mesele var. O da şirk bir yere bulaştı mı bütün amelleri ortadan kaldırır. Yani bir yerde şirk varsa sen bu adam gece namazı kılıyor, bu adam cihad ediyor, bu adam işte e, gece gündüz İslam için çalışıyor diyemezsin artık. Çünkü şirk Allah katında bu amellerin hepsini iptal eder. Ne diyordu Rabbimiz? وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kasem olsun ki sana ve senden önceki bütün peygamberlere şu vahyedildi. Allah'a şirk koşarsan yaptığın bütün ameller boşa gider ve sen hüsrana uğrayanlardan olursun diye. Bir adam Allah'a şirk koşmuşsa peygamber kadar ameli olsa dahi Allah katında onun bir ameli yoktur. Onun için müşriklerin ister put tağutlarına yapmış oldukları ibadetler olsun, ister müşriklerin direkt Allah'a yapmış oldukları ibadetler olsun fark etmez. Allah'ın yanında bu ibadetlerin bir geçerliliği yoktur. Kim bunların geçerliliği olduğuna inanır ve buna binaen de sen nasıl işte bizim günümüzde anlı secdeye giden biriyle işte Mekkeli bir müşriği kıyas edersin derse bu adam İslam dininden hiçbir şey anlamamıştır. Yani İslam'dan, tevhidden hiçbir şey anlamamıştır. Bu birincisi. Tağutlara yapılan veya tağutun kullarının Allah Azze ve Celle'ye yapmış olduğu ibadetlerin batıl olduğuna itikad etmek. İki, وَاَنْ تَتْرُكَهَا وَتَتْرُكَهَا diyoru başında en var وَتَتْرُكَهَا ve onu terk etmendir. Bu terk etmeyi Şeyh Muhammed nereden çıkardı kardeşler? Şuradan çıkardı. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de tağuta karşı iki tane kavram kullanıyor bize. Tağuta karşı sorumluluğumuzu anlatırken. Birincisi tağuttan içtinap etmek. İçtinap. Bu kelimeyi muhafaza ederim. Tağuttan içtinap etmek. İkincisi tağuta küfretmek. Tağuta küfretmek. Tağuta küfretmek nedir kardeşler? Bu bizim anladığımız gibi ağzımızı açıp gözümüzü yumup bildiğimiz bütün küfürleri tağuta saymamız mıdır? Hayır. Tağuta küfretmek şer'i bir kavramdır. Kast edilen şey de şudur tağuta küfretmekten. Tağuta, ve tağuttan beri olmak. Tağuttan teberri etmek. Niye? Sebebi nedir bunun? Şundan ötürü. Arap lügatında kefara fiili ba harfi ceri kullanıldığı zaman teberri etmek, bir şeyden uzaklaşmak anlamına gelir. Mesela Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerimede şeytanın dilinden diyor ki biliyorsunuz kıyamet gününde insanlar şeytana gidecekler. Şeytana diyecekler ki ey şeytan e, sen bizi saptırdın. Şeytan da onlara diyecek ki ben sizi saptırmadım. Ben sadece sizi davet ettim. Siz de bana icabet ettiniz. Sonra diyecek ki uzun bir bölümde İbrahim suresinde anlatıyor Allah. İnni kefertu bima eşrektumuni min kabl. Daha önce bana şirk koşmanıza karşı ben kafir oldum diyecek. Burada inni kefertu bima yani küfür kelimesini Allah azze ve celle B harfi celle kullandığında inni teberra'tu mimma eşrektumuni min kabl. Daha önce beni Allah'a şirk koşmanız, ortak edinmenizden ben teberri ettim, beri oldum diyor Rabbimiz. Veyahut da şeytan bu şekilde söylüyor. Yine mesela bir ayet-i kerimede Allah kıyamet gününde kafirlerin halini anlatırken diyor ki وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْدُكُمْ بِبَعْدٍ Kıyamet gününde bazınız bazınıza küfredeceksiniz. Burada dediğim gibi bazınız bazınıza küfredeceksiniz yani hakaret edeceksiniz anlamında değil. Bazınız bazınızdan teberri edeceksiniz. Yani ben senden beriyim, ben seni tanımıyorum diyeceksiniz. Öyleyse Femen yekfur bit tağuti kim tağuta küfrederse ey femen yeteberra min tağuti kim tağuttan beri olursa demektir. Demek ki Allah azze ve celle bize iki tane kavram söylüyor. Bunlardan bir tanesi tağuta küfretmek, ondan beri olmaktır. Bunlardan bir tanesi de tağuttan içtinab etmektir. İçtinab ise bakın beraat bir şeyden uzaklaşmanın adı beraattir. Mesela ben sana küstüm diyelim, senden beriyim diyorum. Senden uzaklaşmış oluyorum. İçtinabın manası ise çok daha geneldir. Yani beraatten çok daha kapsamlıdır. İçtinab şu demektir. İçtinab kelimesi Arapçada cemp kelimesinden geliyor. Cemp. Cemp demek de köşe ve taraf demektir. Yani mesela ben şu anda bu masada oturuyorum. Burası e, sol cemptir, burası sağ cemptir. Cemp cemp. Tağuttan içtinab etmek, tağutu hayatın bir cembine, hayatın bir kenarına koymak, kendini de hayatın bir kenarına koymaktır. Yani aranızda tam bir ayrılık, tam bir düşmanlık ve karşı karşıya olmak. Yani birbirine düşmanlık etmek, sözle, fiille birbirine karşı savaş halinde olmak içtinap kelimesinden kastedilmiş olan anlam budur. Onun için içtinap kelimesi tağuta küfretmekten daha genel ve daha kapsayıcı olduğundan Allah Azze ve Celle peygamberlerin bu kelimeye insanları davet etmesini istemiştir. Nahl suresindeki ayet-i kerimede okumuş olduğumuz gibi. Demek ki Şeyh Muhammed bunu nereden çıkardı? Tağutları terk etmek, tağutları iştinab etmek, tağutlara küfretmek ve onlardan beri olmak. Kardeşler bir insanın tağutlara karşı vazifesini yerine getirip İslam milletinden olabilmesi için, İslam dinine girebilmesi için hayatına bir göz atması lazım. Tağutla arasındaki münasebet nedir? Eğer tağutu hayatın bir tarafına koymuş, kendini de bir tarafına koymuş, açık ve seçik bir düşmanlıkla aralarında bir fark, aralarında bir ayrılık varsa kişi tağutu reddetmiş demektir. Fakat kişi bunu saklayamamışsa, sadece biliyorsunuz geçen derslerimizde de söyledim İslam kavram dini değildir. Hani biz solcu değiliz oturalım akşama kadar sistemi tartışalım ondan sonra sabah kalktığımızda birimiz gidelim öğretmenliğe devam edelim birimiz askerliğe devam edelim birimiz polisiye e, devam edelim. İslam dini böyle bir din değildir yani. İslam dini kavramların tartışıldığı kavramların kalplere inmediği, hayata yansımadığı bir din değildir. İslam kavramların hayatın içinde olduğu, konuşulan şeylerin insanların amellerine yansımış olduğu bir dindir. Ondan ötürü her insanın tağutla arasındaki münasebete bakması lazım. İçtinab edip ona küfredip ondan teberri etmiş midir yoksa etmemiş midir? Üçüncüsü ona buğz etmek. daha. Ona buğz etmek. Buğz kalbin amelidir. Buğz kalbin amelidir. Ve hangi durumda olursa olsun insan buğz dinin aslıdır ve kişinin kalbinde bulunması gerekir. Ne demek bu? Şu demek. Mesela bazı zamanlarda Müslümanlar mustazaf konumunda olabilirler. Kafirlere karşı üzerlerine vazife olan sorumlulukları yerine getirmeyebilirler. Güçleri olmaz, imkanları olmaz. Ama kalpteki buğzu hiçbir zaman terk edemezler. Ondan dolayı Allah Resulü münkeri inkar etmenin mertebelerini anlatırken ne demişti? Elinle değiştir, Dilinle değiştir. Buna da gücün yetmezse kalbinden buğz et. Yani konuşmaya gücün yetmiyorsa elinle bir münkeri izale edemiyorsun. Onun münker olduğunu söylemeye gücün de yetmiyor, dilin de varmıyor. Korkuyorsun ama kalbinden buğz etmeyi terk edemezsin. Çünkü kalbinden buğz etmeyi terk edersen aleyhissalatü vesselam başka bir hadiste diyor ki ve kim onlara karşı kalbinden buğz ederse o da mücahittir ve bunun arkasında hardal tanesi kadar iman yoktur. Yani bir insan münker ehline tağutlara karşı kalbindeki buğzu yitirmişse, kalbindeki buğzu yitirmişse onun hardal tanesi kadar imanının olduğundan söz edilemez. Kalp bizdedir. Yani kalp hepinizin kalbi kendindedir. Herkesin kalbini yoklaması lazım. Benim kalbimde Allah'ın dışında insanlara ibadete davet eden tağutlara karşı buğz var mıdır? Varsa ne kadardır diye. Çünkü kardeşlerim şunu bir tavsiye bir nasihat olaraktan kabul edin. İnsan müşriklerin içerisinde yaşadığı zaman tağutların içerisinde yaşadığı zaman zaman zaman bazı şeyleri unutabiliyor. Zaman zaman bazı kavramlar değerini yitirebiliyor. Bunları kontrol etmek lazım. Yani sen mesela Allah muhafaza kalbinde bir tağuta karşı bir sevgi oluşur. Kalbinde bir tağuta karşı bir hoşnutluk oluşur. Sen farkında olmadan bütün amellerin boşa gider. Belki sen kıyamet gününde ben müminim diye Allah'ın huzuruna gideceksin. Ben de inşallah bekleyeceksin ki peygamberlerin safında olacaksın. Allah azze ve celle seni şu sınıftan kılacak. Vallahi Rabbina ma kunna müşrikin. Rabbimiz yemin olsun ki biz müşriklerden değildik. Bu adamlar niye bunu söylediler? Demek ki dünyadayken bu adamlar müşrik olduklarına inanmıyorlar. Müşrik olduklarına inanmadıkları için de kendilerini kıyamet gününde müşriklerin saflarında görünce şaşırıyorlar. Vallahi Rabbina ma kunna müşrikin. Yemin olsun Rabbimiz biz müşriklerden değildik diyorlar. Ama Allah azze ve celle diyor ki unzur keyfe kezebu ala enfusihim. Şunlara bir bakayım Muhammed. Nasıl da yalan söylüyorlar ee, diye. Onun için Kalbimizi ara ara yoklayalım. Tağutlara karşı kalbimizde buğz olup olmadığını, onlara buğz edip etmediğimizi kontrol edelim. Dördüncüsü, tağutlara karşı sorumluluğumuz ve tukeffira ehleha ve onun ehlini tekfir etmendir. Aha geldik meselenin kör düğüm olduğu yere. Mesele burada niye kör düğüm? Mesele burada şundan dolayı kör düğüm. Şimdi bazıları e, şöyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki tağuta küfretmek dine girmenin e, şartıdır. Fakat tağutları tekfir etmek dine girmenin şartı değildir. Yani ne diyorlar? Mesela ilginç, tarihe kayıt olarak düşebilecek ilginç fetvalardan birkaç örnek söyleyeyim inşallah. Bir insan tağuttan beri olmuşsa Müslümandır. Onun tağutun kafir olmasına itikad etmesi gerekmez. Artık tekfir etmediği bir tağuttan niye beri oluyor orasını daha henüz izah etmediler. Yani daha tam Hani ilimlerinin o derinliğine vakıf olamadık henüz. Ama böyle bir şey söylüyorlar. Yani kişi tağuttan beri olur. Fakat tağutu tekfir etmezse Müslümandır. Tağutu tekfir etmek İslam'ın şartlarından değildir ee, diye. Allah muhafaza kardeşler. Allah muhafaza. Bir insan zaten bir varlığın kafir olduğuna itikad etmeden ondan teberri ederse sapıktır. Yani burada diyelim bir tane adam geldi dedi ki mesela bizim ülkemizin tağutu kimdir? Bizim ülkemizin tağutu bellidir. Yani Allah'ın dışında kanunlarla hükmeden, insanları demokrasi dinine çağıran yöneticimiz aynı zamanda bu ülkenin tağutudur. Dedi ki mesela, ben onun kafir olduğuna itikad etmiyorum. O kafir değildi ama ben ondan beriyim. Ben onun kafir olduğuna bizim ne dememiz lazım? Sen sapıksın dememiz lazım. Tekfir etmediğin bir adamdan niye teberri ediyorsun tağut diye? Yani eğer sen bir adamın kafir olduğuna itikad ediyorsan ondan tam anlamıyla tağut anlamında teberri edebilirsin. Ama madem sen onu Müslüman kabul ediyorsun. Ha tabii yeni bir geçen derslerimizde hatırlarsanız bir örnek vermiştim. Bir de bir hoca efendimiz var. Onun zaten dini bambaşka bir din. O da diyor ben ne kafir derim ne Müslüman derim. Artık o nasıl oluyorsa onu bilmiyoruz. Ama ne kafir olduğuna inanıyor tağutların ne Müslüman olduğuna inanıyor. Onu bir kenara bırakıyorum zaten. Bu yeni bir din çünkü. Allah'ın şeriatında ne kafir ne Müslüman diye bir kavram yoktur. Allah'ın yaratmış olduğu insanlar ya kafirdirler veyahut da Müslümandırlar. Bunun ortasında bir insanın olması mümkün değildir. Ha, biraz önce bir şey söylemiştim hatırlarsanız. Tağut kimdi? Allah'tan bir basiret olmaksızın peşlerinden gidilen insanlardı. Allah'tan bir basiret olmaksızın bu kendisi tağutlaşmış olan varlık. Ortaya bir şeyler atmış, birileri de bunun peşinden gidiyor. Burasını bilmem ama alemlerin Rabbi olan Allah'ın dininde bir insan ya kafirdir veyahut da Müslümandır. Madem sen bu adamın kafir olduğuna itikad etmiyorsun, madem sen bunu Müslüman görüyorsun, öyleyse sen niye ne diye bu adama tağut diyorsun ve bu adamdan teberri ediyorsun? Böyle bir mantık olabilir mi kardeşler? Böyle bir mantık olamaz. Hatırlarsanız geçen dersimizde size bir şey hatırlattım. İnşallah bunlar ileride ders olarak bunları yapacağız. Hatırlatma babından söylüyorum. Mesela biz dedi ki, <clears throat> özür diliyorum hakkınızı helal edin. Mesela biz dedik ki kardeşler hatırlarsanız şirkten beri olmak İslam'a girmek için şarttır. Yani bir insan şirkten teberri etmediği müddetçe bir insanın İslam dinine girmesi mümkün değildir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ne diyordu? Bizimle müşrikler arasında kardeşlik bağının oluşabilmesi için Rabbimiz diyordu ki fe intabu ve akamu salate ve atavu zekate fe fi fiddin. Şirkten tevbe eder. Namazı kılar, zekatı da verirlerse sizin dinde kardeşlerinizdirler. Bir insan şirkten teberri edip şirkten tevbe etmediği müddetçe İslam dinine girmez. Şimdi burada soru şu. Ben ne yaptığım takdirde şirkten teberri etmiş ve şirke tövbe etmiş olacağım. Mesela örnek veriyorum. Gittik bir tane bankaya Bankacı çalışıyor bankada. Gittik dedi ki kardeş faiz haramdır. E, o da yani faiz haramdır diyoruz biz ona. O da bize diyor ki misal valla kardeş diyor Allah bizi affetsin zaten ben de tövbe ediyorum ama bir taraftan da faizli işlem yapıyor. Şimdi bu adam Allah bizi affetsin ben de Allah'a tövbe ediyorum demekle bu adam faizden tövbe etmiş olur mu? Olmaz. Veya zina yapan bir vatandaşa geldiniz zinanın üzerinde dediniz ki ey falan Allah'tan kork. Allah zinayı bütün şeriatlarda haram kıldı dediniz. Zinaya devam ederken bir taraftan da dedi ki vallahi ne yapalım ammu şeyh Allah da bizi affetsin. Allah günahlarımızı bağışlasın. Ben de zaten Rabbime tövbe ediyorum. Estağfirullah ve tubu ileyh dedi mesela. Bu adam Allah'a tövbe etmiş olur mu kardeşler? Bu adam Allah'a tövbe etmiş olmaz. Ha. Demek ki sen herhangi bir konuda ben bundan tövbe ettim demekle, ben bundan beri oldum demekle ondan beri olmuş olmasın. Zinadan teberri etmenin, faizden teberri etmenin şeyi nedir? Onu terk etmendir. Yani Allah Azze ve Celle tövbenin şartını senin o ameli terk etmen olaraktan belirlemiştir. Hakeza şirk de böyledir. Sen ben şirkten tövbe ettim. Ben şirkten beri oldum demekle müşriklikten kurtulamazsın. İslam şirkten nasıl kurtulanacağını bize zaten öğretmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan salih bir amel isteyen sahabeye bunu anlatmıştım zaten hatırlıyorsanız. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne dedi? Dedi ki her gece yattığın zaman kafirin suresini oku. Kafirun suresini okuyarak yat. Niye? فَاِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ Çünkü o şirkten beri olmadır. Yani bu surenin içeriğini okuyan insan şirkten beri olmuştur. Peki bu surenin içeriği neydi kardeşler? Bu surenin içeriği bir, Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey kafirler. Önce onların kafir olduğuna itikad etmektir. Senin şirkten tövbe etmen, şirkten beri olabilmen için evvela müşriklerin, müşriklerin kendilerinden onları tekfir edeceksin. Kul ya eyyuhel kafirun. Sonra La a'budu ma ta'budun. Sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem diyeceksiniz. Ne ile İslam dininden çıkmışlarsa veya ne ile şirklerine devam ediyorlarsa sen onların Allah'ın dışında taptıklarından beri olduğunu ifade edeceksin. Sonra e, la a'budu ma ta'budun ve la entum abidun ma a'bud ve la ana abidun ma abettum. Sonra onların ibadetlerinden de teberri edeceksin. Ben sizin ibadet ettiğiniz şekilde ibadet edecek değilim diyeceksin. Sonra lekum dinukum veliyedin. Onların bir din üzerine olduğuna itikad edeceksin. Ki geçen dersimizde şirkin din olduğuna dair üç tane ayet zikretmiştim hatırlarsanız. Şirk bir dindir. Onların bir din üzerine olduğuna itikad edeceksiniz. Sonra kendinizin de farklı bir din üzere olduğuna itikad edeceksiniz. Bunların hepsini yerine getirdikten sonra siz şirkten beri olmuş ve kafirun suresinin içeriğini yerine getirmiş olursunuz. Tamam. Ben müşriklerin yaptığının kötü olduğuna inanırım ama ben onlara müşrik diyemem. Ben Müslümanım. Ben tağutların kötü olduğuna inanıyorum. Onlardan teberri ediyorum ama ben onların kafir olduğuna inanmıyorum. Ben Müslümanım. Ben onların ibadet yanlış yaptıklarına inanıyorum ama ben yaptıklarının hepsinin boşa gittiğini söyleyemem. Ben işte bu vatandaşlardan bir tanesini Mekkeli bir müşrikle kıyas edip senin dinin sana benim dinim bana diyemezsen sen kendin İslam milletinden olamazsın. Çünkü sen şirkten tövbe ettim, şirkten teberri ettim, tağutu reddettim. Laf ile peynir gemisi yürümüş olsaydı yeryüzünün hepsi Müslüman olmuş olurdu. Eğer lafla ben Müslümanım demekle veya ben Allah'a teslim oldum demekle insanlar Müslüman olmuş olsalardı yeryüzünün hepsi Müslüman olmuş olurdu. Oysa Allah ne diyor? Kul siru fil ardi fanzuru keyfe kana akibetul lezine min qabl O müşriklere de ki şöyle bir yeryüzünde gezin bakalım. Geçmiş milletlerin arasında dolaşın bakalım. Bakın sizden öncekilerin akıbeti neydi? Kâne ekferuhum müşrikin. Onların çoğu müşrikti diyor Allah azze ve celle. Niye insanların çoğu müşriktir? Çünkü laf ile Müslümanlık olmuyor ben Müslümanım demekle siz İslam dinine girmiş veyahut da şirkten tövbe etmiş olmuyorsunuz. Onun için kardeşlerim peygamberler gelmiş oldukları toplumlarda evvela Allah'ın dışında ibadet edilen liderlerin küfrüne hükmetmişlerdir. Ha belki şu soruyu sorabilirsiniz. Lat'a niye peygamberimiz kafir demedi? Lat'a kafir desen ne olacak? Lat zaten bir taştır. Lat'ın kendisi bir şey ifade etmiyor. Ama Lat'ı toplumun önüne koyanlara peygamber aleyhissalatü vesselam kafir dedi. Eğer senin Allah'ın dışında ibadet ettiğin tağut canlı kanlı bir varlıksa bunun küfrüne itikad etmek İslam'ın asıllarındandır. Eğer senin ibadet etmiş olduğun tağut para, kabir, demokrasi gibi soyut kavramlarsa eğer sen zaten buna kafir de desen, kafir demesen de bir şey değişmeyeceği için peygamberler bunların küfrüne hükmetmemiştir. Ama beşer olaraktan tağut olanların her bir tanesine peygamberler muayyen olaraktan bunların küfrüne hükmetmişlerdir kardeşler. Beşincisi ise onlara düşmanlık etmektir. Yani kalpte olan buğzun dışarıya yansıması ve onlara düşmanca muamele etmektir. Çünkü İbrahim Aleyhisselam kavmine geldiğinde ne dedi? اَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ Siz Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizi gördünüz mü? Entum ve abaukumul akdamun Sizler ve sizin sizden önceki babalarınızın Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizi gördünüz mü? فَاِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ Onlar hepsi benim düşmanımdır. Alemlerin Rabbi olan Allah müstesna. Niye? Çünkü müşrikler hem Allah'a ibadet ediyorlar hem Allah'ın dışında varlıklara ibadet ediyorlar. İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Bütün onların Allah'ın dışında ibadet ettiklerinden beri oldu. Onlar benim düşmanlarımdır dedi. Düşmanlığını ilan etti. Fakat arada bir taptığınız Allah'a gelince o benim tek dostum odur. E, dedi. Onun için kardeşlerim Allah'ın dışında ibadet edilen tağutlara düşmanlık etmek de tağutlara küfretmenin sıfatlarındandır. O zaman tağutlara yapılan ibadeti batıl gördüğümüzde, onları terk ettiğimizde, onlara kalben buğz ettiğimizde, onlara dışımızdan düşmanlık yaptığımızda, onları ve onlara Allah'ın dışında kulluk yapan kullarını, bunların küfrüne itikad etmiş olduğumuz zaman kardeşlerim biz tağuta küfretmiş ve tağuttan teberri etmiş oluruz. Burada ben son bir meseleye değinip zaten vaktimizi de doldurduk. Ondan sonra dersimi bitireceğim inşallah. Şimdi insanlar tağutlara karşı sorumluluklarını yerine getirirken kardeşlerim e, tabiri caizse üç sınıf insan var. Eğer taksimat doğru olursa üç sınıf insan var. Birinci sınıf insanlar peygamberler ve peygamberlerin varisleri. Yani tağutlara karşı sorumluluklarını yerine getiren zikretmiş olduğum dersi hayatlarına tatbik eden insanlar. İkinci grup insanlar ise hayatlarında tağuta dair hiçbir bilgiye sahip olmayan insanlar. Yani adam hiç hayatında tağut diye bir şey duymamış. Hatırlarsanız cezaevine girmeden size bir şey anlatmıştım. Onu bir daha anlatayım. Şimdi cezaevlerinden nakil yapılırken bir cezaevinden bir cezaevine nakl olduğunuz zaman işte yol biraz uzun olduğu için biraz daha toleranslı davranıyor askerler. Ee, eski İslami davalardan yatan bir grup insan bir cezaevinden bir cezaevine naklolurken olurken e, askere demişler ki yol çok uzun. Hani bizim bir kas, ilahi, ilahi maş kasetlerimiz var. Bunu çalar mısınız diye. Askerde çalarız demiş sorun yok bizim için. Neyse takmışlar e, askerler de dinlemiş mahkumlar da dinlemiş daha yeni sevk olunan cezaevine gelinceye kadar. Cezaevine geldiklerinde şimdi mahkumları cezaevine götürürken her mahkumun koluna iki tane asker girer. E, Mahkumun bir, e, askerin bir tanesi mahkuma demiş ki ya demiş sizin bu kasetinizi çok beğendim. Demiş çok güzel ilahileriniz var maşallah ama ben bir şey anlamadım demiş. Sizin bu cemaatinizin tavukla alıp veremediğine demiş. Şimdi adam ömründe tağutu hiç duymadığı için kasette veya maçlarda zikredilen tağutu tavuk diye anlamış. Tavuk diye anladığı için de adam bir türlü oturtamamış. Yani bu cemaatin Allah'ın yarattığı bir hayvanla ne tür bir sorunu olabilir ee, diye adam bunu sormuş. İkinci sınıf insanlar bunlar. Yani e, tağut dediği zaman tavuk anlayan insanlar. Bunlar İslam milletinden olmadıkları gibi bunların Müslümanlığına hükmedenler de İslam milletinden değildir. İster bunlar cahildir desinler, ister bunlar tevil ehlidir desinler, ister bunlar kandırılmıştır desinler fark etmez. Hayatında tağutu duymamış, tağutu bilmeyen insanların, İslam'ına hükmeden insanlar bunlar da aynı onlar gibidirler. Üçüncü sınıf insan bu da yani bu da yani bizim çağımızın ilginçliklerinden olan bir, bir tayfa diyelim. Bunlar da şöyle diyorlar. Diyorlar ki bir insan umumen tağutları tekfir edip onlardan beri olması lazım. Yani mesela diyelim ki adam dedi ki ben tağutları reddediyorum bitti. Fakat kimin tağut olduğunu bilmeyebilir. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Biraz önce dersin ortasında söylemiş olduğum şeye döndük. Kavramsal olarak Müslüman olalım ama İslam hayatın içine yansımasa da olur. Yani mesela bir adama sorduğumuz zaman sen tağutları reddediyor musun? Adam dedi tabii bir adam tağutları reddetmeden Müslüman olmaz. Ben bütün tağutları reddettim. Bütün tağutlardan iştinab ettim. Kavramsal anlamda. Fakat mesela asrımızın tağutlarından bir tanesini söyledik. Dedik insanlara Allah'ın dışında sisteme kulluk etmeye davet eden bu yöneticilerin tağut olduğuna inanıyor musun? Yok ben muayyen olaraktan onun tağut olduğunu düşünmüyorum. Ee, ben onun Müslüman olduğuna inanıyorum veyahut da. Ama ben tağutları da reddediyorum gibi bu zikretmiş olduğum henüz ismini koyamadım. Yani bir fırka olarak bir isim koyacağım ama bütün şerri kendilerinde topladıkları için nasıl bir isim vereceğimi bilmiyorum. Bu zümrede bulunan insanlar ise diyorlar ki bu adam muvahhid bir Müslümandır. Yani bu adam muvahhid bir Müslümandır. Niye? Çünkü bu adam umumen tağutları reddetmiştir. Fakat vakıadaki bir tağutun bu hükmün kapsamına girdiğini bilmemiştir. Peki biz soruyoruz diyoruz ki bunu nereden çıkardınız? Diyorlar Allah sadece umumen tağutu reddedin dedi. Tek tek tağutları bize isimlendirmedi. Yani tek tek tağutları bize isimlendirmedi. Şimdi kardeşler böyle bir mantık normalde olmaz. Fakat insan hevasına tabi olduğu zaman özellikle Allah'ın yeryüzünde en nefret ettiği müşriklerin Müslüman olduğuna itikad ettiği zaman sen Allah'ın nefret ettiğine değer verdiğinde zaten sen Allah'ın yanında kendi değerini yitiriyorsun. Allah'ın yanında değerini yitirdiğin zaman da Allah azze ve celle senin basiretini köreltiyor. Yani sen artık hakkı batıl, batılı hak olaraktan görmeye başlıyorsun. Şimdi mesela bir soru. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de lata ibadet etmeyin diye bir ayet-i kerime var mı hiç Kur'an-ı Kerim'de? İçinizden hafız olanlara soruyorum. Mesela Enes Hoca'ya soruyorum. Böyle bir ayet var mı Kur'an-ı Kerim'de? Böyle bir ayet yok. Lata ibadet etmeyin. Menata dua etmeyin diye Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var mı kardeşler? Yok. Uzza'ya kurban kesmeyin diye. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var mı? Yok. Allah ne diyor? Allah'tan başkasına kurban kesmeyin. Buna Lat da dahildir, Menat da dahildir, Uzza da dahildir. Şimdi aklı evvel biri çıksa karşımıza dese ki ben Allah'tan başkasına kurban kesmem deyip Lat'a kurban kesen adamın küfrüne itikad etmem. Çünkü Lat'a kurban kesmeyin diye bir ayet-i kerime yok. Veya biri çıksa dese ki mesela ben Allah'ın dışında ibadet edilenlerin, ibadet edenlerin kafir olduğuna inanırım. Fakat Lat'a özellikle ibadet edenin kafir olduğuna inanamam. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu apaçık bir şekilde söylenmemiş diye sadece güler geçeriz kardeşler. Çünkü deriz ki Allah'ın dışında ilah edindikleri, Allah'ın dışında kulluk ettikleri gibi ayetler Allah'ın dışında var olan bütün varlıkları kapsar. İlla ki Allah'ın zaten eğer öyle bir kitap olsaydı Kur'an-ı Kerim değil 6 bin tane ayet 6 milyar ayet olsaydı yine bitmezdi. Yani Allah Azze ve Celle her şeyin hükmünü tek tek tek tek Kur'an-ı Kerim'de izaha kalkmış olsaydı milyarlarca ayet olması lazımdı Kur'an-ı Kerim'de. Rabbimiz genel bir şey koyar ortaya. O genelin altına girenlerin hepsinin hükmü aynı şekilde budur. Şimdi kardeşlerim e, bu inançta olan insanların yani sapkınlıkta olduklarını hatta sapıklıktan da öte sapık olduklarının en büyük kanıtlarından bir tanesi kendi usullerine bağlı kalmamalarıdır. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki tağutlarla savaşıyorlar bunlar. Tağutlara karşı savaş ilan etmişler. Tağutların yanında yer alan askerlere de savaş ilan etmişler. Onları da öldürüyorlar aynı zamanda. Diyorlar tağutlar ve tağutların orduları bunlar küfür ordularıdır. İyi de Allah tağutun ordusu küfür ordusudur demiş. Allah TC'nin ordusu küfür ordusudur dememiş. Allah Amerika'nın ordusu küfür ordusudur dememiş. Sen niye gariban peştuyu öldürüyorsun Amerikalılara destek verdiği zaman? O da bilmiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de ayet yok ki Amerikalıların ordusu küfür ordusudur. Kim orada yer alırsa o kafirdir. Var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet? Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet yok. Kur'an-ı Kerim'de ne var kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'de şu var. Kafir olanlar tağutun yolunda savaşırlar. Bir ordu Allah'ın ordusu değilse küfrün ordusudur. Bunun için özellikle Allah'ın gelip ABD ordusu küfür ordusudur, Fransa ordusu küfür ordusudur, TC ordusu küfür ordusudur diye Allah'ın ayet indirmesine gerek de yoktu. Çünkü Allah sana akıl vermiş zaten. Allah sana aklı da bu iş için kullanmanı vermiş. Müşriklerin müşrik olmadığını ispat etmek için geceni gündüzünü harcaman için değil. Allah'ın kitabını ve kelamını anlaman için Allah sana bu aklı vermiş. Doğal olarak kardeşlerim Allah zaten gelip şu tağuttur, bu tağuttur, bu tağuttur. Bu Kur'an-ı Kerim'in genel olaraktan uslubuna aykırı bir durumdur. Allah der ki Allah'ın dışında ibadet edilenler tağuttur ve sen Allah'ın dışında ibadet edilen her bir ferdi, her bir muayyeni bu genelin altına sokman lazım. Özellikle kardeşlerim bu işin bir boyutu. Yani hani tağut umumen bellidir fakat muayyen olaraktan tağut belli değildir meselesinde. Böyle bir istidlal metodu İslam'a uygun olan bir istidlal metodu değildir. İkinci bir mesele ise bu benim dikkatimi çeken bir mülahaza. Sizlerle de paylaşmak istedim. İki tane tağutla ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayette yani tağutu reddeden İslam dinine girer ayetin ikisinde de bir nokta var. Çok ilginç bir nokta. Ee, mesela bugün yine bu zikretmiş olduğum taifeden olan insanlar diyorlar ki bu meseleler kapalı meselelerdir. Bu meseleler kapalı meselelerdir. Yani bir insan bu meseleleri bilmiyor olabilir. Hani Mesela adam diyelim ki faizi biliyordur. Fakat işte falanca firmanın yaptığı falanca alışveriş çeşidinin kapalı faiz olduğunu bilmiyordur. Bunun gibi meselelerdendir. Yani ancak alim olanların bilebileceği veya uzunca araştırmalardan sonra öğrenilebilecek olan meselelerdir. Subhanallah Allah gerçekten müşriklerin gözünü kör ediyor. Yani Allah müşriklerden ilk olarak akıl nimetini alıyor. Çünkü kardeşler Allah azze ve celle insanı yaratırken tevhidi insanın fıtratına yerleştirilmiştir. Ve bu fıtrat nedir? Bu fıtrat akıldır. Yani Allah Azze ve Celle fıtrata akla getirmiştir, tevhidi yerleştirmiştir. Her insan Allah'ı bilir bir şekilde doğar. Kişi fıtratın üzerine örtüğü zaman Allah Azze ve Celle de ondan ona verdiği ilk nimet olan akıl nimetini çekip alıyor. Bakın iki tane ayet-i kerimede birinci Bakara suresinde Allah ne diyor? La ikrahe fiddin. Dinde zorlama yoktur. Kat tebeyyene rüştü minel gay. Sapıklıkla hak birbirlerinden apaçık bir şekilde ayrılmıştır. Akabinde kim tağuta küfrederse. Yani Allah Azze ve Celle bu meselelerin hakla batının birbirinden net bir şekilde ayrıldığını söyleyecek. Tebeyyün kelimesini kullanıyor Allah tebeyyün. Tebeyyün beyan demek, apaçık olmak demek. Allah tağutla, Allah'la, imanla küfrün birbirinden apaçık ayrıldığını söyleyecek. Sen geleceksin diyeceksin tağut ve tağuta taalluk eden meseleler bunlar kapalı olan meselelerdir. İkinci ayeti kerimede de çok ilginç müşrikler peygamberimize bir iddiayla geliyorlar. Yani bu biz her kavme peygamber gönderdik insanları Allah'a ibadete ve tağuttan uzak durmaya davet ederler ayetinin bağlamını anlatıyorum şimdi. Müşrikler peygambere bir iddiayla geliyorlar. Diyorlar ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Müşrik olanlar dediler ki لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا Dediler ki eğer Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız Allah'tan başka bir şeye ibadet etmezdik. وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ve biz Allah'ın haram kıldıklarının dışında bazı şeylere haram da demezdik. Müşrikler neyle geliyorlar peygamberin yanına? İçinde bulundukları hali hak üzere olduklarını delili olarak peygambere sunuyorlar. Yani şunu diyorlar ey Muhammed diyorlar. Eğer biz sapıklıkta isek, eğer biz yanlış üzereysek Allah dileseydi bunları bize apaçık anlatırdı. Allah dileseydi bizim müşrik olmamızı istemezdi. Allah dileseydi bizi hidayet ederdi ilahirihi. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle diyor ki bu ayetin üzerine biz her kavme bir peygamber gönderdik. Onları Allah'a kulluğa ve tağutlardan iştinab etmeye davet eder. Yani Allah Azze ve Celle müşriklere diyor ki sizin böyle bir özrünüz yok. Ben meseleyi apaçık bir şekilde izah ettim. Ve Allah bunu kime söylüyor biliyor musunuz kardeşler? 600 sene peygamber görmemiş bir millete söylüyor. 600 sene boyunca peygamberle tanışmamış bir millete Allah Azze ve Celle diyor ki ben her kavme peygamber gönderdim. İnsanları Allah'a ibadet etsin, ibadete ve tağutlardan iştinab etmeye davet edin diye. Bu insanlar kim? لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا اُنْزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ Öyle bir kavmi uyar ki ey Muhammed onların babaları uyarılmamıştır. Ve onlar gaflet içerisinde olan insanlardır dedi Allah Azze ve Celle. Böyle bir kavim peygambere gelip Allah dileseydi biz Allah'a şirk koşmazdık. Allah'tan başkasına kulluk yapmazdık. Onun haram demediklerine haram demezdik dediğinde Allah Azze ve Celle dedi böyle bir özrünüz yok. Ben her kavme peygamber gönderdim ve o peygamberler insanları Allah'a ibadete, tağutlardan uzak durmaya davet ettiler. Demek ki kardeşlerim peygamberler 600 sene önceki peygamber bile meseleyi öyle bir açıklıkla açıklığa kavuşturmuştur ki 600 sonra gelenin bile ben bu meseleyi bilmiyordum deme hakkı yoktur. Devam ediyor Allah Azze ve Celle فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَ Aha meselenin kilitlendiği nokta burasıdır. Onlardan bazısını Allah hidayet etmiştir. Bazısının ise üzerine dalaleti Allah Azze ve Celle hak yazmıştır. Ne diyor Rabbimiz kardeşler? Rabbimiz şunu söylüyor. Diyor ki ey Muhammed biz açıklamamız gerekeni apaçık bir şekilde açıkladık. Hiçbir peygamber bu meseleleri kapalı bırakmadılar. Zaten geçen dersimizde hatırlarsanız kardeşler şunu demiştim. Yani bir insan Allah'ın insanı kendinden ötürü yarattığı bir meseleyi kapalı bıraktığına inanıyorsa veil, on, veil olsun onun Allah inancına. Yani namazı apaçık öğrettiğine inanıyor. Zekatı apaçık öğrettiğine inanıyor. Faizi içkiyi apaçık öğrettiğine inanıyor. Fakat tevhid ve şirk meselelerine gelince bunlar diyor kapalıdır. Bir insan Kur'an'ı okuduğunda bunları tam anlamıyla anlayamaz. Ondan dolayı bu meseleleri bizim hocalarımızın yani hocalarını Allah'tan üstün gören sapıklar bizim hocalarımızın gelmesi lazım bunu bir daha insanlara ikinci bir defa anlatması lazım. Allah'a kasem ederek söylüyorum ki benim Rabbim sizin hocalarınızdan insanları kendinden dolayı yarattığı şeyi daha güzel açıklamıştır. Sizin hocalarınız ne kadar güzel açıklarlarsa açıklasınlar benim Rabbimin açıkladığı gibi açıklayamazlar. Çünkü ilk muallim ve en büyük muallim alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle'dir. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan. Rahman Kur'an'ı öğreten Rahman. Muallim olan Allah'tır. Öğreten Allah'tır. Yol gösteren Allah'tır. Hidayet eden Allah'tır. Senin hocan Allah'tan daha iyi hidayet edemez. Senin hocan Allah'ın rasullerinden daha iyi insanlara hücceti ikame edemez. Böyle bir sapık anlayış da olamaz zaten. Onun için Allah Azze ve Celle ne diyor? Her kavme gönderdiğimiz peygamber bunları açıkladı. Kimsenin bu konuda özrü yoktur. Fakat bazılarını Allah hidayet etti, bazılarını ise Allah saptırdı diye. Yani bazılarının bu meseleleri anlamaması kapalı olduğundan değildir. Allah onları saptırdığından ötürüdür. Ya haktan yüz çevirmişlerdir, ya hakka karşı kibirlenmişlerdir, ya ahiret gününü önemsememişlerdir, ya Allah azze ve celle'yi hakkıyla takdir etmemişlerdir. Sebebini bilmiyoruz. Çünkü biliyoruz Rabbimiz kimseyi durduk yere saptırmaz. Mutlaka kişinin bunu hak etmesi lazım. Ama kişinin sapıklığı meselelerin birbirine karışık olmasından ötürü değildir. Bu meseleler kapalı ve karışık olamaz kardeşler. Allah Azze ve Celle bunları açıklanabilecek en güzel şekilde Rabbimiz bunları izah etmiştir. Fakat bazısını hidayet etmiştir, bazısını ise Rabbimiz sapıklıkta bırakmıştır. Ve sonra dönüp peygamberimize söylüyor. Sen onlara karşı hırslı olsan da sen Allah'ın bu saptırdıklarını hidayet edemezsin diye. Yani Allah Azze ve Celle bunları saptırmışsa, sapkınlıklarını yazmışsa sen hırslı olsan bile yani en güzel şekilde onlara anlatsan, izah etsen bile onlar iman etmiş olacak değillerdi. Onun için kendimi ve sizi bu sapkın düşüncelerden e, uzaklaşmaya, bunlara karşı dikkatli olmaya davet ediyorum kardeşlerim. Bazen insan bir söz söyler, söylediği sözün ne anlama geldiğini bilmez, 70 mevsim cehenneme yuvarlanır diyor aleyhissalatü vesselam. Niye? İşte bu tip sözlerdir. Yani bu tip sözler. Sen kendince iyi bir şeyler söylüyorsun. Kendince merhametli olduğunu zannediyorsun ama sen farkında olmadan Allah'ın hakkını küçümsüyorsun. Sen farkında olmadan bazı insanların beyanını Rabbinin beyanının üzerine çıkarmış oluyorsun. İlahiri. Onun için Allah'tan korkmak lazım. Dikkatli olmak lazım. Bu dindir. Ne söylediğimize, sözümüzün nereye gittiğine dikkat etmek lazım. Öyleyse kardeşlerim şunu söyleyebiliriz. Tağut ve tağuta taalluk eden, ibadet ve şirke taalluk eden bütün konular Allah tarafından en açık bir şekilde açıklanmıştır. Allah dileseydi böyle olmazdı diyenlere Allah'ın hücceti ben bunları peygamberlerim aracılığıyla açıkladım olmuştur. Bir başka mesele ise kardeşler tağutları tekfir umumen tekfir edelim fakat muayyen olarak tekfir e, olmasa da olur gibi bir anlayış İslam'ın genel usullerine aykırı bir anlayıştır. İslam'da böyle bir anlayış söz konusu değildir. Bu tip anlayışlar genelde Kur'an'dan ve sünnetten yüz çeviren işte bir takım insanların kitaplarını Kur'an'ın ve sünnetin önüne e, önüne geçiren insanların e, tevhid ehli arasında yaymış olmaya yaymış yaymış oldukları veyahut da e, fikirlerdir. Benim bu dersle ilgili anlatacaklarım bunlardır. E, başka da söyleyecek, ekleyebilecek bir şeyim yoktur. İnşallah bir 10 dakika ara vereceğiz. Ondan sonra Allah'ın bize nasip ettiği kadarıyla soru cevap faslına geçeceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.